Laros cae ictinos. Laros ictun catapion, diarragentos autoe tu farungos, epi tes eionos necros eceito. Ictinos de auton theasamenos efe. Axia suge peponthas, hoti ptenon genetheis epi thalasses ten diaitan epoiu hutos hoita oikeia epite deumata catalipontes kai tois meden prosecusin epiballomenoi e ikotos dustukhusin